Ir 10,5 minūtes, trešdienā, 5. janvārī skan radio Marija rīta cēliens, un pie mikrofoniem esam mēs. Olga Dadeka un Māris Veliks. Šoreiz mums muzikāla tēma un arī saistīta ar gadu mīju, jo esam uzsākuši jaunu gadu un joprojām, manuprāt, piestāv atskatīties uz aizvadīto gadu. Šoreiz mēs atskatīsimies uz aizvadīto gadu muzikāli. Jā, kā nekā, man liekas, ir kaut kādi žurnāli, kas ap, nu, kaut kādas eh, vietnes, kas apkopo skatītākas filmas vai nezinu, kurš. Eh, gada lielākais skandāls. Gada lielākais skandāls vai kurš tur nopelnījis cik naudas, tad mēs atskatīsimies uz to, uh, uz to, uz dziesmam, kas bija vairāk klausītākas. Jā, visklausītākās, visatskaņotākās dziesmas radio Marija ēterā, un kā to ir iespējams dabūt mūsu programma, kas, eh, kur mēs arī šo mūziku atskaņojam, ļauj mums arī izdrukāt statistiku par periodu, kuru mēs eh, vēlamies izpētīt, un tad, nu, šorīt es arī ievadīju uh, šādus datumus. 2021. gada 1. janvāris līdz 2021. gada 31. decembrim un dabūju skaistu sarakstiņu. Un eh, mēs eh, šo tēmu turpināsim divās daļās. Šoreiz mēs klausīsimies dziesmas, kas topā ir no 20. vietas līdz 11. 11. Jā. jā. Māri, varbūt tu vari pastāstīt dažus interesantus faktus par šīm dziesmām. Tu man tikko biji pateicis vienu faktu. Kā dziesmas tikai latviešu valoda. <laughs> jā, interesanti. Mūsu topā. Jā šajā topā nebūs nevienas ārzemju dziesmas, tā ka tie, kas nav ārzemju mūzikas cienītāji, šajā brīdī var patīkami <laughs> uzelpot. Bet eh, ir daži noteikumi arī mēs neesam iekļāvuši šajā topā uh, latviešu tradicionālos dziedājumus, dziesmas no pātaru grāmatām, no māja dziedājumiem, jo tā būtu negodīga konkurence, jo vienkārši šīs dziesmas mums katru dienu ir ēterā, bet viņas skaitliski ir mazāk, un mm. līdz ar to sanāk, ka tās skan uh, ļoti bieži. Jā, un Vēl? klasiskā jā. mūzika arī mums nav iekļauta, tātad... Uh, jā, vēl kāds fakts, vai kādu vietu var dalīt vairākas dziesmas, Māri? Jā, jo tālāk no pirmās vietas, <laughs> jo vairāk pretendentu uz konkrēto vietas numuru, un piemēram 20., 19. un 18. vietā mums ir daudz dziesmu, mēs arī mēģināsim tad nosaukt, kuras dziesmas, kāpēc ir vairākas dziesmas vienā un tajā pašā pozīcijā tas ir saistīts ar šo dziesmu atskaņošanas skaitu aizvadītajā gadā. Tātad, ja piemēram ir 22 reizes atskaņotas vairākas dziesmas, nu tad attiecīgi arī visas tās ierindojas kādā konkrētā vietā, bet nu, tā kā mums arī laiks ir ierobežots un tikai līdz šīs stundas beigām mēs varam šo topu atskaņot, tad mēs izvēlēsimies kādu vienu izlases kārtībā tad kādu vienu no šīm vairākām dziesmām, kas pretendē uz konkrēto vietu. Ne tikai pretendē, bet jau ir tā vieta, <laughs> var tā teikt. Jā. Jā, bet man nu, arī interesanti, piemēram, mēs runājam par 20. vietu līdz 11. vietai, un tad cik daudz klausījuma bija 20. vietā tai dziesmiņai? Vai 20. Dziesmiņam? Jā, 20 dzies, 20. vietas dziesma ir atskaņota 21 reizi. Gada tad, laika? Visa gada laikā, visa, gada jā, laika. visa aizvadītā gada laikā, un mazliet salīdzinājumam, lai klausītājiem ir priekšaksts, priekšstats, tātad 11. vieta, ar ko mēs arī šodien noslēgsim mūsu raidījumu, ir atskaņota 30 reizes. Savukārt pirmā vieta 75 oh, ah, reizes, bet mēs pagaidām daudz, neko par to neatklāsim. Jā, tas, lai paliek nākamās nedēļas trešdienas rīta cēlienam, kad mēs šo topu turpināsim, lai nonāktu līdz godpilnajam trīniekam, un tad, protams, arī uzzinātu, kura ir vis, vis atskaņotākā dziesma Radio Marija ēterā 2021. gadā bet uh, varbūt mēs varam iedot jau kādu uzdevumu mūsu klausītājiem. Varbūt viņi var minēt, kura dziesmiņa tad ir 11. vieta. <laughs> Jā, vai, vai varat arī iesaistīties ēterā, daloties, kura ir jūsu mīļākā dziesma no tām, kas ir skanējusi vai kas ir regulāri dzirdama radio Marijā ēterā, mēs ļoti priecāsimies sajust to, ka mēs neesam šeit tikai divatā pie mikrofoniem, bet ka esat arī jūs, tad nu padomājiet, kuras ir jūsu mīļākās dziesmas. Bet eh, mēs eh, sāksim ar 20. vietu, un Olga, tev tas gods arī atklāt. Tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, fantāras. fantāras, man liekas, mums arī ir kāds uh, kā, kāds ieraksts ar fanfaram, bet jā, 20. vietā ar 21 uh, klausījuma skaitu, tad Laura Bicāna ar dziesmu izlei garu. izlej garu, lai šķīstum zem, izlej garu, pār ģimenēm izlej garu pār mums. Izlej garu. Radio Marija atskaņotāko dziesmu tops 2021. gadā 20. vietā Laura Bicāne un dziesma izlēja garu, bet Olga mums vēl neviens klausītājs nav iesaistījies ēterā nec paziņojot savu mīļāko dziesmu no Radio Marija ēterā dzirdētajām, nec arī izsakot kādu prognozi, kas tad šajā topā proti no 20. līdz 11. vietai varētu būt. Uh, jā, tieši tā varbūt tāpēc, ka mēs neesam pateikuši telefona numuru. <laughs> jā. <laughs> jā, tad droši rakstiet SMS vai WhatsApp ziņu uz telefona numuru 266 77 272, tad WhatsApp vai SMS. Rakstiet ēpastu studijā at rml.lv vai arī jūs varat zvanīt uz telefona numuru 679 Piedošana 6, 7, 9, 9, 6, 9, 1, 3, 1, 6, 7. Uh, tad nu, mums jau zvana cilvēki. Jā? Jā, jā, jā es, mums es, ir. Es vēl nepaspēju, es vēl paspēšu pateikt 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Tad un lūdzu klausītāji, jums vārds. Labu slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Laimīgu jauno gadu jums Paldies, Paldies jums arī laimīgu jauno gadu! Nu, es domāju, būs diezgan populāra uz eņģeļa spārna. O, nu tā ir ļoti populāra. Es pačukstēšu priekšā, pagaidām neatklājot, kurā vietā šī dziesma ir, bet, Jā. bet tā noteikti ir eh, kaut kur tuvu, tuvu pirmajai vietai. Jā. <laughs> Jā. <laughs> tā domāju. Nu, daudz jau tādu ir, bet nevar jau, nevar jau uzminēt visu. Jā, bet uh, Valentīna, jums Jā. pašai, kura ir mīļākā dziesma no tām, kas radio Marija ir dzirdamas? Mēs sākam ikdienu ar līksmu mhm. sveicienu. Mm -hmm. Mēs sākam ikdienu ļoti labi. Labi, paldies, Valentīna. Tad mēs gaidīsim arī no pārējiem cilvēkiem kādu ziņu, kādu prognozi. Un atgādinām, ka mēs šo topu dalīsim divās daļās. Šodien mēs atskaņosim no 20. līdz 11. vietai, bet nākamajā nedēļā šajā pašā laikā trešdienā dzirdēsi jau, nu, manuprāt, tas pavisam intriģējoši būs pirmais desmitnieks. Pirmais desmitnieks, bet ir jau laiks parunāt par 19. vietu, kas ar, arī ir interesanti, tad 19. vietu dāla veselas piecas dziesmas. Jā, Tās ir piecas dziesmas, kuras aizvadītajā gadā Radio Marija ēterā ir skanējušas 22 reizes, un starp tām atkal Laura Bicāne un dziesma Kristus dvēsele. Uh, viesturs Vīzulis uh, dziesmiņā Lieldienu rīta. Piotrs un Katarina Veļičko mūžīgā mīlestība. Oāzis jaunieša dziedietām kungam. Un Ligita Kursiša Pataša uh, dievmātei, bet mēs izvēlēsimies kādu vienu no 19. vietas ieguvējām un Šoreiz dosim priekšroku radio Marija brīvprātīgajam viesturim Vizulim dziesmiņa lieldienu rītām. Jēzu, tu esi augšām cēlies kapā, tevis vairs nav. Jēzu, tu esi augšām cēlies, kā pateiks vairs nav. Tas ir labi, tas ir ļoti labi. Ka Jēzus mans kungs ir augšām cēlies, un kāpā viņa vairs nav. Jēzu, tu esi augšām cēlies, kā pateiks vairs nav. Jēzu, tu esi augšām cēlies, kā pateiks vairs nav. Tas ir labi. Jā tas ir ļoti labi, ļoti labi. Ka Jēzus man sūks ir augšām cēlis un kapā viņa vairs nav. Jēzu, tu esi augšām cēlies, kapā tevis vairs nav. Jēzu, tu esi augšām cēlies, kapā tevis vairs nav. Tas ir labi, tas ir ļoti, ļoti labi. Ka Jēzus man sūks ir augšām cēlis un kapā viņa vairs nav. Mums ir zvans ēterā, lūdzu, klausāmies jūs. Mūžīgi mūžam slavēts. Daudz, daudz laimes jaunā gadā, jums laimi un veselību un veiksmi. Turpināt tāpat kā līdz šim, lai mēs visi būtu laimīgi. Paldies, Paldies jums, jums. Lai, lai arī jums svētīgs jaunais gads. Un Paldies. varbūt jums par dziesmām rādījā Marija ēterā, kas sakāms varbūt Pirmā ir kāda. Pirmā vietā būs uh, eh, Bricānu baznīca Balto. Ā, Dricānu baznīca. Balto, ļoti laba prognoze, ļoti lielas izredzes šai dziesmai, bet varbūt pašai, kura ir mīļākā dziesma? Arī tā ir mīļā, uz eņģeļa spārna man jau ir mīļākā. Uz eņģeļa spārna, ā, skaidrs, labi. Liels paldies jums, ka piezvanījāt. Tas ir labi, tas ir ļoti labi, ka Jēzus mans kungs ir augšām celis un kapā viņu vairs nav. O, dzirdi, kā klausītāji aplaudē viesturam Jā, vizulim. tieši klausītāji. Mm -hmm, dziesmiņa lieldienu rītā 19. vietā viena no piecām dziesmām, kas ieņem šo godpilno vietu, bet eh, mēs turpinām Radio Marija topu un, starp citu, par šo dziesmu, kas nu pat izskanēja, arī kādi klausītāji raksta paldies par lieldienu rīta dziesmiņu, tā ir nepelnīti nostumta malā ļoti iedvesmojoša katra rīta dziesma. Lūdzu, labojiet šo kļūdu. <laughs> Jā, ir, starp citu, ir veids, kā, kā var šo kļūdu labot. Regulāri zvaniet vai rakstiet uz apsveikumu raidījumu un pasūtiet šo jā. dziesmu. Starp citu, jā, godīgi sakot, apsveikumu raidījums ir sagādājis mums top desmitnieku lielā mērā. Man liekas, jā, tā arī ir. <laughs> jā, tās <laughs> dziesmas, kuras ir visatskaņotākās, tās ir tās dziesmas, kuras visbiežāk pasūta apsveikumu raidījumā, bet nu, līdz tam mēs tiksim nākamās nedēļas raidījumā, bet mūs ir sazvanījis kāds klausītājs, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. slavēts. Svētīgu jums jauno gadu. Svētīgu arī Daudz. jums, paldies! Paldies, jā. Un es e, gribēju teikt tā, ka Nu, vajadzētu pirmo vietu, ja ne pirmo, tad otro, trešo drusku baznīca balso. À, lūk, vēl, vēl viena, viena prognoze. Balss, jā, viena prognoze par Dricānu baznīcu Bolto. Mm, jā. jā, būs, būs ļoti un, augstā vietā šī dziesma. Jā, un man ļoti patīk pašai e, māja vakarā aiziet krista. À, maijā tā vakarā. Tā ir mīļākā mm. dziesma, jā. jā. skaista dziesma. Marcijā no mūs sazvanījusi, vai ne? Jā, jā, jā. jā, <laughs> jā. Prieks jūs dzirdēt. Paldies jums, paldies, ka piezvanījāt. Paldies, jā, jā. jā. Bet uh, turpinām ar 18. 18. vietu. vietu jā. Tad uh, 18. vieta arī veselas trīs dziesmas. Piecas. Trīs piecas, jā. <laughs> <laughs> Labi, es no rīta ne, nemāku, laikam, vēl skaitīt. Jā, Gru, nedrīkst mani mhm. pie topa likt, jā, piecas dziesmas, un viena no tām ir Daugavpils, ja es sirds draudzes, koris, tu Lilija, var, varbūt paturpināt. Jā, tu Lilija brīnišķi skaistā. Tu Lilija brīnišķi skaista. Ligita Kursiša Pataša un Sveika jūras zvaigzne. Inese Šulžonaku un Jūris Vizbulis svētīgie žēlsirdīgie. Jaunākie jēri un esi sveicināta, jeb dziesma, ko mēs arī pazīstam ar nosaukumu Mazā jūdu meitene. Mm. Kaspar, tad nākamajā Kaspars Ezeriš, Jūdīti Ozolinkeviča dziedi visa Latvija. Tad no visām šīm šoreiz ļausim izskanēt Kasparam un Judītei dziesmā dziedi visa Latvija, tad 18. vieta. Mm. Kristus ir lapju pestītājs. Brīvību viņš devis mums. Visi kopā sanākām un vienoti viņu slavējām. Gods bija. Turpinām radio Marija topu un šoreiz klausāmies dziesmas no 20. līdz 11. vietai skan 18. vieta Kaspars Ezeriņš un Judīte Ozolinkeviča dziedi visa Latvija. Un eh, vēl viena prognoze mums atnākusi. Jā, vēl viena prognoze. Eh, tā, tā mums Rihards uzrakstīja, kad skanēja vēl iepriekšējā dziesma, un Rāmāns favorīts, paldies, vajadzētu gan būt augstāk, un arī Rihards prognoze, ka paprika māmiņa eh, vajag būt augstu. Jā, Rihard, es par tevi nebrīnos. Es zinu, ka tu fano par viestura dziesmu, un, un prieks, ka tu klausies. Sveiciens tev. Bet mums ir kāds zvanītājs ēterā, lūdzu. Klausāmies jūs, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžīgi mūžam slavēts. slavēts. Mārīgi, laimīgu jauno gadu jums visiem. Paldies. Paldies jums, jums tāpat. Kāda... Es gribētu dziesmiņu eh, eh, māmiņā. À māmiņai, jā, rekā mums Rihards arī noprognozēja, ka māmiņai vajadzētu būt augstā vietā. Tad tā ir jūsu jā. mīļākā dziesma no tām, kas radio Marijas, kā, vai vismaz viena no mīļākajām. Aha, ļoti jauki. Un kā jūs sauc? Mārīte Līdija, kurā nesen bija pie jums. Ā, ah, Līdija, Līdija, paldies par siltām vilnas zeķēm un, un, eh, un, un jūs esat tik daudzas no mums iepriecinājusi ar saviem atdījumiem. Paldies jums, mīļš. Nu, jūs tur visu daudz, daudz ir, lai visiem būtu prieks, jā. lai visi visu... Jā, un, jā jums un... māsa Terēze īpaši arī pateicas. Un māsa Terēze, es gribētu, lai viņa man uzzvanītu. Es neatstāju telefonu, bet es varu pateikt Marītei tad, eh, tad palieciet mēs aizkadrā, tad eh, aizkadrā, tad vienosimies par telefonu, tad, eh, bet jā, brītiņu palieciet pie telefona, bet mēs šajā brīdī tad turpināsim ar topu un Top, top, top, top, top, septem, septem, ļoti interesants tops. Tur Jā. ir veselas šoreiz trīs dziesmas, to mm -hmm. 17. vieta, kur dala, piemēram, tādi uh, muzikas zvaigznes kā Fons Viegli un Renārs Kaupers gods Dievam augstība. Arī Piotrs Veļičko un Jolanta Lasdiņa dziesmā es esmu brīvs, un šo dziesmu arī, arī no šī trīnieka esam izvēlējušies, tātad 17. vieta. À, mēs un vēl viena Eviju dziesma, nemīnām. Evija arī Čerevko tuvojas tev, bet mēs atskaņosim. Es esmu brīvs, dziesma, kas tapusi Daugaupilī. Mm. Bažām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāji. No bažām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, veid mani pestītāji. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs, es esmu tavs, mans pestītāji. Es esmu brīvs pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj, no važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, ved mani pestītāj, no važām brīvībā, no meliem patiesībā, no nāves dzīvībā, ved mani pestītāj. Es esmu brīvs. esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītājs. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. No tumsas gaisma, no naida mīlestība, no mirkļa mūžībā ved mani pestītāji. Es esmu brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Es esmu brīvs, pilnīgi brīvs. Es esmu tavs, mans pestītāj. Dziesma, kas radio Marija 2021. gada topā ir 24. Nē, šausmas. Ar 20, jā, 17. <laughs> vieta sajaucu ne tajā ailē, paskatījos 24 atskaņošanas reizes aizvadītajā gadā Piotrs Veļičko un Jolantas Lazdiņas vārdi dziesma Es esmu brīvs. Uh, jā, mums vēl ir kāda prognoze lai ne prognoze, bet mana vismīļākā dziesma ir celies un stāro mirdze no liepēja svēta Jāzapa katedrāles. Paldies, paldies mm. mirdza. Jā, ir kāds noslēpums par šo dziesmu, bet to, to mēs To mēs vēlāk <laughs> jā, atklāsim. Jā, celies, bet, bet ir vērts gaidīt šo dziesmu. Jā, jā. celies un staro, bet mums ir vēl kāds zvans studijā, lūdzu. Jā. E, es ļoti vēlētos, lai nodziedātu dziesmu mīļā māte Marija. À, mīļā māte Marija, jā, labi, tad redzēsim, vai būs vai nē. Nu, tā, tā ir jūsu mīļākā dziesma, jā? Jā. Aha, labi, paldies, mīļš, lai Dievs sveitī. Bet uh, turpinām ar topu un ķeramies klāt 16. vietai. Jā, ar 25 uh, eh, klausījumiem vai kā atskaņošanas reizam, tad uh, eksānime Mārija vai tu zināja un... Un uh, dziesma, kuru mēs šoreiz atskaņosim no šīm divām ir Agneses Zārdiņas dziesma Tēvs atjauno šo templi. Arī top 20. -niekā 16. vietu ieņem Agnese Zārdiņa un dziesma tēvs atjauno šo templi. Mēs virzamies tātad uz 15. vietu, kur ir atkal veselas divas dziesmas, un tie ir uh, eh, Tehovskas Tehovsku ģimenes dziesma Latvijas skan un liepājas eņģeļi, ja es runātu dziesmu ar vārdiem no pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļas, bet mēs šoreiz esam izvēlējušies atskaņošanai ļoti patriotisku dziesmu, un tā būs Tihovsku ģimene, Latvijas skaņa. Dziesma latgaliešu valodā ļoti piemērota patriotiskajai nedēļai, un Kāpēc gan neatskaņot arī to šoreiz, jo tā ieņem godpilno 15. vietu ar 26 atskaņošanas reizēm aizvadītajā gadā. Saliksim liukšanā rūkas, lai palīdz divišķos rūkas – broli un mosas, kur esīt Latvijas sirdī, lai skan. No nu, naidā. Latvijas skan, Latvijas skan, Latvijas skan sirdī man. Latvijas skan, Latvijas skan, Latvijas skan sirdī man. Brīvība dūta nu dzīva, brīvs zimu, brīvs gribu mieru no Latvijas tautas no diva, neviens mani nevar atšķirt. Latvijas kan, Latvijas kan, Latvijas kan sirdī man. Latvijas kan, Latvijas kan, Latvijas kan sirdī man. Skan Latvija, skan Radio Marija Latvija un cerams, ka skan tavā dzīvoklī, tavā ofisā vai automašīnā. Un ir 10 un 38 minūtes jau. Jā, Rīta, Rīta cēlienā skan radio Marija atskaņotāko dziesmu tops, un eh, šodien mēs klausāmies no 20. līdz 11. vietai Tihausku ģimene un Latvijas skaņa ieņem 15. vietu, bet nākamā ir 14. dziesma. Bet eh, īsu brīdi pirms tad jāpasaka arī kāds, kāda prognoze. <laughs> un jā. interesanti, ka jā, tad uh, eh, Bīruta raksta labdien, lai veicas dziesmai. Īsu brīdi pirms, jā, pareizi atceros nosaukuma. Mm -hmm. Tāda maza intriga maza intriga, bet kaut kāda dziesma kaut kāda saistība šai dziesmai ar topu būs. Ir, ir, ir, jā, noteikti. Ne šodien, bet nākamnedēļ. Jā, tad ir laiks jau atkal uh, ķerties pie topa un uh, pie 14. vietas, un tur ir dziesma, kurai nav nekādu konkurentu. Viņa jā. viena vienīga ar 27 atskaņošanas reizēm pa pagājušo gadu, un, un tā ir dziesma Pilnīgi esmu tavs Marija, ko izpilda priesteris Pāvils Kamola un šo dziesmu arī klausāmies. ētera zvans. Lūdzu, vārds jums! Lai es slavētu Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. No sirds sveic visu jūsu kolektīvu. Lai jums pietiek spēka mums ar mūsu, mūsu gados palīdzēt slavināt Dievu. Ļoti, ļoti pateicos. Es es sešus gadus ar jums draudzējos. Mm, paldies jums! Un es zinu, nu, bija uzaicinājumi arī, lai piedalās vai ne roškroņu skaitīšanai. Nu, vēl sakot, bet es to nevaru darīt. Tas ir kopā ar jums, es domāju, nu, noskaitīt kādu, eh, nu. Ēterā, jā. Jā, mm -hmm. ēterā man traucē vispār klausīties pat rožu kronu. Un, un jā, arī tā, eh, dievkalpojumu, jo kādam saki, te tik ļoti jā. ne, eh, negribās pieminēt bet, eh, Dievu. Sakiet, lūdzu, kura ir jūsu mīļākā dziesma no tām, kas radio Marijai ir dzirdamas? Man visas patīk. Visas patīk, aha, jā. labi, paldies. Un tad mēs šajā raidījumā klausāmies dziesmas, kuras uh, Es ceru, ka klausītājiem <laughs> patīk. Un, jā, un um, tā populārākajām dziesmām mēs pamazām tuvojamies. Izskana 14. vieta priesteris Pāvils Kamola, pilnīgi esmu tavs Marija. Un tagad laiks 13. vietai. Laiks 13. vietai, kur atkal ir konkurence. Tur ir veselas trīs dziesmas ar 28 atskaņošanas reizēm. Tad uh, Nauris Malāhovs ar dziesmu uzpūt liesmas. Laura Bicāne, esi drūša un stipra. Uh, Eivija Čerefko ar dziesmu Esmu bērns tavs. Un šo dziesmu arī atskaņojam 13. vieta Eivija Čerefko Esmu bērns tavs. se tudo tu ruotse Silvija Čerevko. Es bērns tavs 10.47 minūtēs izskan Radio Marija ēterā, un šis ir Radio Marija 2021. gada atskaņotāko dziesmu tops. Šoreiz atgādinām, ka mēs klausāmies tikai no 20. līdz 11. vietai, un topu turpināsim nākamajā nedēļā trešdienas rītā kad eh, būs godpilnais top desmitnieks, un tad mēs arī nonāksim līdz visatskaņotākajām trim dziesmām, un, protams, dzirdēsim, kas tad ir mūsu aizvadītā gada čempions. Un mums ir kāds zvans, lūdzu, vārds jums! lai slavētu Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es eh, gribu sveikt visus jaunā gadā, novēlēt sveitīgu jauno gadu. Paldies. Veselībā bagātu. Un dziesma man, man patreiz, nu tā kā es pasūtu slavējiem māmeņa, Tad man māsa vienmēr saka, es raudu, kad es to dziesmu dziedies. Jā, skaisti. Un tad man patīk, ka tu dievam kalpo priesteriem. Tad man nāk visi priesteri priekšā, un es domāju, no nu tā, tāda, no nu tas, kas priesteriem Jā. vajadzīga dziesma. Mm, Agrāk Jā. sen man patika ļoti kalnā, bet tagad viņu maz izpilda, bet tā man bija, bija pirmā mīļākā dziesma. Mm. Paldies, nu, paldies Emīlija. Jā. Jā. Paldies nu, jums, jā. ka piezvanījāt. Arī jums, lai svētīts šis jaunais 2021. Paldies, gads. Paldies jums tāpat gads. par visu, par visu pateicos. Jā. Paldies ar jums. Dievu. Ar, ar Dievu. Dievu. Ar kuru vietu mēs turpinām? 12, ar jā? 12. Aha, jā. 12. Palika vieta. divas vietas. Jā, un 12. vietā mums ierindojas divas dziesmas ar deviņ, 20. Nē, es arī esmu pamodies. Laikam kafiju vajag iedzert ar 29 atskaņošanas reizēm. Katra, jā, divas dziesmas Aneta Kazlovska prieka eļļa un... Un lūkšanu brokastu himna 2020. gadā, kas jau tika pieminēta no kādas klausītājas puses, kad viņai ļoti patīk šī dziesma. Dziesma celies un staro! Thank you. un staro, jo nāk tava gaisma. Tā kunga godība pār tevi uzlēkusi. Celies un staro, jo nāk tava gaisma. Tā kunga godība pār tevi uzlēkusi. Redzi krāslā, klāj zemī, un tumsa tauta skauj, bet pār tevi atausīs tas kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. izslēgusi. Celies un staro, jo nāk tava gaisma. Tā kunga godība par tevi uzlēkusi. Redzi, krēslā klāj zemī. kauj, bet par tevi atausīs tas kungs, un viņa godību redzēs par tevi. Redzi, kad slāpklāj zemī, un tumsa tautas kauj, bet par tevi atausīs tas kungs, un viņa godību redzēs par tevi. tas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tavas spožās gaismas. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tavas spožās gaismas. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tavas spožās gaismas. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēdes. Celies un staro, celies un staro, celies un staro. Zemgalē, celies un staro. Latgalē, celies un staro. Jesus start. celies un staro. Jā, labrīt, klausītāji. Laiks celties, ja <laughs> joprojām guli. <laughs> Jā, šis ir vēlais rīta cēliens Radio Marija ēterā. Un celies un staro dziesma, ko izpilda Jolanta Gulbe. Un tā bija lūkšana brokastu himna 2020. gadā izskanēja. Un, un tā izskanēja pagājuši gadu 29 reizes, un tāpēc viņam 12. vietu kopā mūsu? Ar, jā, mūsu topā. Kopā ar Anetes Kozlauskas dziesmu Prieka eļļa, kas arī ir atskaņota 29 reizes, bet eh, mums arī kāds klausītājs pie saviem favorītiem min dziesmu pie dieviņa gari galdi un arī novēlē jaunajā gadā būtu dieva svētīti bagāti gari galdi visiem. Mm, paldies jums! Paldies! Jā, tad eh, mēs eh, nākamnedēļ redzēsim, dzirdēsim, vai pie dieviņa gari galdi ir uh, starp vis-vis-atskaņotākajām dziesmām aizvadītajā 2021. gadā, jo nākamajā nedēļā mēs turpināsim šo topu no 10. līdz 1. vietai. Jā, varat sūtīt savas prognozes, bet 11. Eh, vieta Jā, šodien. tā vieta. Tad mūsu šī raidījuma noslēdzošais gabals. E, interesanti, ka šo laikam dziesmu neviens nebija minējis zvanot vai rakstot. Jā, bet diezgan bieži arī apsveikumu raidījumā es esmu ievērojis, ka šo dziesmu pasūta kādus cilvēkus sveicot. Un 11. vietā ar 30 atskaņošanas reizēm aizvadītajā gadā ir Daugaupils Jēzus sirds draudzes jaunieši un dziesma. Svētīgi visi tie! Sveitīgi visi tie klausāmies šo dziesmu un ar šo arī mūsu šodienas topa sadaļu noslēdzam, bet jaunā stunda sākumā klausies arī Radio Marijas ziņu izlaidumu. Savukārt šeit pie mikrofoniem bijām mēs Māris Veliks un Olga Dadeka.